maiatzak zazpi gaur asteazkena da hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, igarazi berdintasun teknikaria dagoeneko lanean da. Duela aste batzuk berdintasun teknikariaren hautespen probetan lortutako emaitza zaritu ginen orain aldiz berdintasun teknikariaren inkorporazioa zarituko gara astelen honetan hasi zen amaia zalbatak nikerari berria lanean honekin Josu kiroleko teknikaria bere betiko beharretara itzuliko da berrintasun alorrean eginiko lanak hutzirik. Txusa Garzia Kamonekin, arte eskolako historia irakaslearekin, sola saldia. Berrezarko lehen argazki gintza, astearen baitan antolaturiko sola saldia dugu hau. Horretan, Txusa Garzia, argazki gintza duen erlazioa zarituko da. Itzordua gaur, arratxeldeko zortzietan kulturgunean, sola saldia zarituz, hortxe, arantxa makirrenen itzak. Principalmente el tema de las charlas van a ser historia de la fotografía, pero contada de una manera diferente, Eh, será el miércoles y el viernes una versión de, la fotografía social y periodística. Son dos vertientes diferentes, pero que eh, cada cual puede ser enriquecedora. ¿no? eta EH Bilduren afari festa. EH Bilduk koalizioak larun bat honetan afari festa ospatuko du zulo elkartean gazte eta langabetuek amar euroren truke uskaratu alko dituzte txartelak gainontzekoak aldiz, oste euroren truke. Gazte asanbladarekin herri urratzera. Senperen ospatzen den iparraldeko ikastolen aldeko festara joateko autobusa antolatu du gazte asanbladak. Autobus txartelak, amar euroren truke, kirol tabernan edo kale berri tabernan eskuratu daitezke. Javi Zurita eta Eskarabajo zen kontzertua. Berrezarko bizilaguna den Javi Zurietak kontzertua emango du Eskarabajo izeneko musika taldea lagundurik. Kontzertua larun bat honetan gabeko bederatzetan musika eskolako entzunaretuan ikusgai izango dugu sarrerak, zazpi eurotan eskuratu daitezke garaiz erosiz gero eta kontzertu egunean ordea bederatzi euro pagatu barko dira. Sarrera eskutartea nizanik kontzertua ikusi eta barran trago bat hartzeko eskumena izango dute Xabi bertaratutakoak. eta mendiari heldu ze irekiko dugu gaur kirolen atalau. Igantearekin mendien lagunek urkiaga mendiskara abiatuko dira bertatik kokoro gailurrara ilotzeko. Kirolen atala utzi gabe eta ikondo Nafarroko Kirol jokoen finaletan bigarren postua irutan irabazi zuten berriozartarrek. Pasadeen igandean berriozarko polikiroldegian jokatutako Kirol jokoen finaletan mendialdea Kirol elkarteak irutan bigarren postua eskuratu zuen. Marko Morenok aur kategoriako muska pixuan, aitor entzainu kadete kategoriako galio pixuan eta azkenik lander lakastak gazte kategoriako pluma pixuan zorionak iruei. eguraldia azmintzatzeko unea dugu orain zertio gaurko iragarpenak garazi. Goizean goiz zerua oso ditu gongo dela dio gaurko iragarpenak guerdian nodeiak gutxitu egingo dira aldiz xabi zerua odei gutxirekin edo parte zudeitua geratzeko joerarekin iparrosakaikoa ez aula ibiliko da gaur, atxaldean gau partean ipar ekialdekoa eta aul bizia izanek temperaturei daokionez aldaketarik ez edo gutxi jetxiko dira. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian fmkoen puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.